ថ្នាំនឹងជាប្រភេទឱសថបុរាណចិនចាដែលมันមានដាក់ថាព្យាបាលកូវីដជានោះទេក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់នេះគឺរបៀបដូចជាថ្នាំឱសថបុរាណផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតែងតែមកសុំចុះបញ្ជីការនៅនឹងក្រសួងសុខាភិបាលចឹងឱសថនេះវាជាឱសថបុរាណចិន ចាហើយនៅក្នុង លិខិតមានបានប័ណ្ណទទួលស្គាល់ចុះជីការនេះក៏អត់មានដាក់ថាព្យាបាលជំងឺ Covid 19ជាដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងចា គឺគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាជា ប្រភេទឱសថបុរាណចិន ចាអរគុណច្រើន